Agora eu vi que o sonho dos menor é lançar um meiotão ou lançar uma ró. E ser feliz, Vou que tem loló. Vários baseadão, contar nota sem dó. Vem acordar feliz, ah. ter tudo do melhor. Ah. É mó satisfação, ah. ajuda a minha avó. Tá um trampo, canto funk, joga a bola Parei de traficar, para de me invejar ah, Tá um trampo, canto funk, joga a bola Parei de traficar, para de me engorar Tá, tá um trampo, canto funk, joga a bola Parei de traficar, para de me invejar pro canto, funk, joga uma bola. Parei de traficar, para de me beijar. Para de me beijar. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Ah. Agora eu vi que o sonho dos menor é lançar um meiotão ou lançar uma roró. E ser feliz, naivo que tem loló, vários baseadão. Conta nota sem dó. Ver a coroa feliz, ah. ter tudo do melhor. Ah. É mó satisfação, ah. ajuda a minha avó. Oh. Dá um trampo, canto funk, jogo a bola. Parei de traficar, para de me invejar. Dá um trampo, canto funk, jogo a bola. Parei de traficar, para de me invejar funk, joga a bola. Parei de traficar, para de me invejar. Ah, ah o trampo, canto funk, joga a bola. Parei de traficar, para de me engorar. Tá, para de me invejar. Mais uma do DJ Pedro vai dar certo. E que funk insano, jogador caro, só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões. Então lança pedrada.